D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en la redacció de Sala i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant del 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en el dia d'avui vos fem una pregunta molt senzilla senzilla, molt clara, molt directa, tenint en compte que demà a les 12 és el sorteig de la Copa. Quin rival vols demà en la Copa? És la pregunta que estem fent en el arroba esports 90 senit, el nostre Twitter. Quin rival vols demà en la Copa? Abans ah, d'entrar en la Copa, i ja sé que a voltes un corre el perill de repetir-se més que la Ioli, que diu, que diu la, la dita valenciana, però hem de tornar a parar en els comitès. En la vesprada d'avui, el comitè d'apel·lació format por don José Mateo Díaz, don Arturo Manrique Marín i don Carlos González Torres, s'han reunit, entre altres coses, com diu l'expedient número 218 barra 2015-2016, per a resoldre la, el recurs interposat per el València Club de Futbol SAD contra l'acord del comitè de competició amb data 15 de desembre, és a dir, dilluns, de 2015, eh, perdó, de dimarts eh, de 2015. En el dia d'avui, el comitè d'apel·lació ha vingut ni més ni menys que a entonar la sinfonia de l'immobilisme. I, per tant, l'única cosa que ha fet <clears throat> és repetir el que diu el comitè de competició, el qual no és altra cosa que, siga com siga, recolzar el que l'àrbitre posa en l'acte. En el dia d'avui, <clears throat> el comitè d'apel·lació ha tornat a desestimar el recurs del València Club de Futbol. Més enllà de que els comitès haurien de preguntar-se per a què serveixen, perquè si el comitè A, és a dir, competició, està simplement per a donar-li la raó a l'àrbitre, i el comitè B, és a dir, apel·lació, està per a donar-li la raó al comitè A, és a dir, el que diu l'àrbitre, convindrem que apel·lació i competició, en un 90% dels fets no serveixen per a absolutament res. Són gent que està vivint de la sopa boba, cobrant una dieta, que viuen molt bé, perquè saben quin toll, quin xarco no tenen que xafar, però que a l'hora de la veritat el que tenen que fer que és posar, en este cas, el vídeo i mirar les imatges que envien els clubs no ho fan. El València, entre la desesperació i el cabreig, va anar altada al Tribunal d'Arbitratge Deportivo. Però, altra volta, més enllà que els comitès ja han agarrat una senda, que és la de l'immobilisme, i no, i no eh, semblen disposats a abandonar-la, estaria bé que almenys no prengueren per imbècils a la resta de la humanitat. Ho dic en el segundo párrafo del fonaments jurídics de el eh, del del de apelación... diu el recurrente en la argumentación que presenta en el expositivo segundo, párrafo 3, partiendo de una premisa que este comité considera errónea, llega a la conclusión que por ende es del mismo tenor, ya que el error manifiesto, como se ha indicado con anterioridad, debe estar acreditado de manera clara y contundente, acreditación que no se produce en el presente caso, Referirse al vídeo. de hecho, la prueba videográfica, atención al tema, la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenida en consideración. Es decir, unes imatges digitals clares un primer plano, on se ve que el brazo d'Orban no impacta en cap momento el rostre ni el cap del jugador de l'Eibar. ...según estos tres tíos, repetisc, José Mateo Díaz, Arturo Manrique Marín y Carlos González Torres digo en que la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenida en consideración. Si está molt bé, así toquen la sinfonía del Inmovilismo... y en fila de una cumplirla. Competició primer i l'apel·lació després. Val. Anem a admetre el pitjor dels casos la major. Val? Que és que els, els comitès eh, volen validar, siga com siga, els acords de dels àrbitres. Però, home, no prenguem per imbècils a la resta de la humanitat. Vostè pot dir que nosaltres estem així i que segons el nostre criteri eh, el árbitro eh, eh, dictamina una cosa y que no se puede entrar a arbitrar, digan lo que vulguen, pero, home, vosotros no pueden dir la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenido en consideración. Es que vostres estan agarrant per imbéciles a la resta de la humanidad. Básicamente, perquè després, quan arriben altres clubs i altres jugadors, que no volem dir noms, però tots sabem qui són, les proves videogràfiques sí que són clares encara que la imatge estiga presa en un Cinexil i des de l'Skylab, que ja caia fa molts anys. És com el major, des del Meteosat, va. Però, home, convia en pau descanse don Luis Aragonès. Máteme, però no me mienta. Máteme, però no me mienta. Diga vostè que vostè no va contradir un àrbitre i que si competició ha dit una cosa, vostè no va contradir la competició. Però, home, La prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y calidad necesaria para ser tenida en consideración. Tornadir. Con 10 Luis Aragones de Voltinga la Gloria. Máteme, pero no me mienta. Vos te está prenent-me per imbécil. A la fi, la sensación que tens, que es la sensación que tenía a día de València después del, del dictamen apelación, es que es comités, en lloc de ser una garantía jurídica per a restanyar un mal fet durant un partit, acaben multiplicant la injustícia perquè no la restanya i damunt te prenen per imbècil. És com aquest xèrif corrupte de les road movies nord-americanes que para el foraster i el foraster li pregunta «Escolta, per què m'ha parat vostè?» I diu «Pues perquè té un faro trencat». «No, no, jo no tinc faro trencat». I si el policia treu la porra, plam, i trenca el faro. Diu «Ja el tens trencat». I és la sensació que n'hi ha a les dones els comitès. Però també tornem al mateix el dia que els clubs peguen un pas endavant i deixen darrere la por, aquestes coses acabaran. Però per a d'això són els clubs els primers que tenen que donar un pas. A això sí, siguientes clubs tenint una part alíquota de responsabilitat i de culpa en això que passa, lògicament, els principals responsables en el dia d'avui, els xèrifs de la road movie han sigut els senyors José Mateo Díaz, don Arturo Manrique Marín i don Carlos González Torres torna a dir, com deia Luis Aragonès, mate-me, però no me mienta. Les 11 i 39, el, tot el que ha passat en el dia d'avui, com sempre, resumit en les nostres 5 fotos. Apel·lació també mira cap a altre costat. No li retira la sanció a Orban i torna a al·ludir a que les imatges no són suficientment nítides com per a intervindre sosté d'efectius. Gary Neville ha començat a preparar el partit de dissabte contra el Getafe amb poc més del possible 11 titular i la inclusió en les sessions de treball de Wilfred Zaibo i Fran Villalba. Demà sorteig de Copa, sorteig puris sense condicionants més enllà que els partits d'anada es jugaran en els camps dels equips d'inferior categoria. 6 i 13 de gener es juguen estes eliminatòries de vuitens de final. Pedro López es reincorpora encara amb una fèrula lateral dreta del llevant d'una Esportiva s'ha reincorporat a les sessions de treball després de la lesió a la mà que va patir contra el Granada. Demà es completa el grup. València Bàsquet coneixerà demà el grup de la segona fase de l'Eurocup, en la que ja es troben segurs rivals com l'Oldenburg alemany o el Pau grec. Les 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit. La pregunta, quin rival vols demà en la Copa? 11 i 40, esports en valencià fins a l'hora de la matinada en la 97.7 ràdio. A esports, 97 nit. Nebel vol ja una victòria en la 97.7 ràdio. Dissabte, des de les 3 de la vesprada, Gary Neville s'estrena en la banqueta de Mestalla en Lliga i no li val cap altre resultat que no siga una victòria. A les 4 de la vesprada, València-Getafe. Viu la Lliga en valencià amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado que te conten el futbol com ningú ho fa. Recorda, dissabte a les 4, València-Getafe. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. Seguro que es original. Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Onda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Power of love. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Productos de nuestra tierra con Levante, el mercantil valenciano. Una obra editorial que recoge cuatro productos de cada temporada del año y su origen, cultivo, variedades, recetas, propiedades beneficiosas para la salud y muchos más datos. Segunda entrega, Productos de nuestra tierra, invierno, el domingo 20 de diciembre por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Con la colaboración de Alberto Ferruz, de Bonam y el patrocinio de Gas Natural. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11.43, altra volta, el comitè d'apel·lació ha tornat a fer el que feia competició. És a dir, passar de les evidències. És a dir, eh, desestimar el recurs del València i mantenir la cartolina roja a Lucas Orban, que va veure en el partit mm, d'Ipurboa davant de l'Ibar. Altra volta els comitès tornen a tocar, com dèiem, la, el ball dels cegos. Eh, un marca una melodia i sense voler que estàs ballant, balles, perquè dona igual. L'important és manejar-se. pues així és el mateix. Sense que done igual el que dictamines, així lo important és donar-li la raó a l'àrbitre i reafirmar, recolzar la seva decisió, encara que hagi estat manifestament injusta e inexacta amb, la que, amb el que la realitat determina. Com deia, el pitjor d'estos comitès no és ja creat en una sèrie de tios ahí cobrant unes dietes per a res, perquè l'únic que fan és parar la mà i ratificar el que diuen els àrbitres. Competició i apel·lació són los mismos perros con distintos collares. Bàsicament fan el mateix, encara que canvien els noms, que és donar la raó als que diuen els àrbitres en, la, en les actes. I a partir d'ahí, lògicament, eh, damunt te prenen per idiota, com dèiem abans. Ya que tindre-los molt y que te penchen fins a la altura del chenoy pero a dir, de hecho, la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenida en consideración. Ya que tindre-los molt pero molgrosos, eh? y la cara dura como el ciment armado, ¿Vos me, me pot dir que en el modo del comité es una vuelta de hábito? pot dir lo que, lo que vulga, que yo estaré en contra o a favor. pero lo que no pot vostè es prender per, I els comitès estan prenent per la majoria dels equips de futbol espanyol, amb l'anuència dels mateixos equips del futbol espanyol. Ho he dit abans, la famosa frase ja en pau descanse de Don Luis Aragonès. Máteme, pero no me mienta. Digan vostè qualsevol cosa, pero no me diga vostè que la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria. Vull dir, en una imatge de DVD digital eh, eh, mm, primer plano on se veu clarament que no hi ha i se contacte violent amb el braç, vostè no pot dir que Orban, o en aquest cas, eh, la prova videogràfica del València no, no és el suficientment nítida. Mire, no me prenga per imbècil, máteme, però, però no mienta. Vaig a aparcar el tema dels comitès de moment perquè hem de referir-se al que ha fet l'equip el dia d'avui en Paterna. Sapa Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues eh, ahir t'atreviris fins i tot a donar-nos l'alineació i pel que m'ha dit abans en la redacció, te ratifiques. No ha variar molt, perquè és que tampoc té molt on agarrar-se Gary Neville. Sí, avui Manolo ha tornat el, al treball el València després de la victòria d'ahir en Copa del Rei davant el Baracaldo, l'habitual sessió regenerativa per als titulars i major càrrega de, de treball o sessió d'activació per als eh, suplents i per a futbolistes que no varen ser eh, convocats. La majoria, com tots eh, coneixen, Manolo, pues són eh, part habitual del grup de titulars en, en Lliga del València al llarg de la temporada. Recordaràs que descansar en el partit d'ahir futbolistes amb estatus de, de titular, com Gallà, com Mustafi, com eh, Abdenur o el mateix Paco Alcácer el que vol dir que estos, que avui han treballat de valenta a Paterna pel matí, pues formaran part, altra volta, del 11 titular que prepararà eh, Gary Neville per a rebre dissabte, 4 de la vesprada a Mestalla, la visita del Getafe. En tot cas, el tècnic anglès Manolo ha passat bona part de, de la sessió preparatòria del, del matí en companyia de futbolistes que ahir van ser eh, titulars davant el, davant el Baracaldo. Estos no han eixit treballar, s'han exercitat en el, en el gimnàs, però ha estat una bona eh, part del, de l'entrenament Gary Neville amb els eh, futbolistes que ahir participaran en aquest compromís de Copa davant el Baracaldo. Els s'ha comentat que està content, satisfet amb el seu eh, rendiment, eh, o sigui que allò Manolo, que... i els ha dit el que va dir en roda de premsa, que han d'aprofitar... Eh, eh, futbolistes que habitualment no, no són convocats o que no venien jugant, el que han de fer és aprofitar com a ir, segons eh, l'opinió del tècnic que eh, varen fer, aprofitar els minuts que els doni el tècnic en, en partits com el d'ahir de, de Copa. O sigui, que la proposta que sentirem es Miguel Ángel Angulo de més enllà de guanyar el partit volem eh, exposar o volem que ja se, ve, se vaja veient eh, algunes de les coses que treballem Gary Neville eh, dona per, per bona la posada en escena de les idees noves que vol inculcar el seu cos tècnic, per lo que me contes. Sí, de fet jo crec que una de les primeres reflexions de Gary Neville en roda de premsa Manolo eh, va fer eh, referència, quan li van preguntar què s'havia vist del València que hi volia, ell va eh, incidir especialment en el fet de que els futbolistes que no venien jugant havien tingut càrrega de minuts i que això era uh -huh. eh, important, que futbolistes no habituals ahir varen jugar pues, davant el Baracaldo i segons l'opinió del tècnic a bon eh, nivell. Després va incidir en aquest aspecte quan va referir-se també a, a Álvaro Negredo. Ahir va jugar davant del Baracaldo però va tornar a la banqueta, estarà en convocatòria, però banqueta, perquè el titular davant del Getafe serà Paco Alcácer. Si repassem la nòmina, Manolo, de futbolistes eh, lesionats davant del Getafe, el tècnic no podrà contar amb Enzo Pérez, Rodrigo, Diego Alves, Fegulí i Bacali, que seran baixa per al pròxim dissabte. Inclús, a hores d'ara, és dubtosa la presència de, de Javi Fuego, encara que, bueno, eh, és cert, i és de per Eurojo el que ser que no pot jugar, perquè ah. efectivament també estava sancionat, però si este futbolista tinguera alguna opció, probablement tampoc arribaria, perquè avui no s'ha exercitat i encara arrossega molèsties d'aquell partit de la Unió Deportiva en les Palmes. O sigui que parlem de sis, una obligada per el que ve siguent eh, la sanció, que és la de eh, el, el jugador Javi Fuego. Sí, i la de Orban. El que passa que no contem amb Orban, Manolo. Ara de d'Orban. Ara, para, ara parlaré. Però bueno, no ja es parla d'Orban, però sí. no, no, no parlem d'Orban perquè és un futbolista que, que uh mhm. -huh. està sancionat i que no podia participar davant del eh, Getafe. Ja anem directament a, per tant, no baixes, eh, i a les quals hi ha que afegir encara a Diego Alves i a Rodrigo Moreno. 11. <laughs> Vas comptant i la, la, la nòmina és bestial. Ja vos dèiem en el seu dia, i se reafirmem, en que la idea, de, o, o sí, eh, la previsió en este cas del cos mèdic és buidar la infermeria per a després de Nadals. Eh, però van entendre, eh, se va trobar amb una plantilla pràcticament nova Gary Neville a l'hora d'afrontar els partits, tenint en compte la quantitat de futbolistes que van anar afegint-se i amb els quals no pot comptar ara. És que eh, és cert que pot ser molt arriscat en un principi si penses dir eh, bueno, que <clears throat> Folgado el dimecres només acaba el partit de Copa ja avança l'alineació de dissabte. És que no hi ha més on agarrar-se, Salva. És que és el que té Gary Neville i, bueno, podria haver-hi alguna novetat, però en principi i se va ser l'11. Sí, demà serà la provatura, diríem, important, perquè avui és cert que aquest gros de, de titulars que no participaran davant del Baracaldo són els únics que han xafat la brossa de, de, de Paterna, però Manolo, jo crec que l'11 està clar, l'oferirem ahir a la nit, una volta va concloure el, el partit, uh mhm. -huh. podem repetir-lo a hores d'ara, mm, com diu aquell, si m'equivoque, m'equivoque jo, sí. però Jaume Domènech en eh, porteria, en defensa, en la dreta, Antonio Barragán, que tampoc va jugar 90 minuts davant el Baracaldo. Recordaràs que va entrar eh, Diallo, perquè uh -huh. este futbolista entén que el tècnic el vol de lateral dreta altra volta, al igual que va passar en Ipurua davant l'Eibar. Així que Barragán en defensa en banda dreta, el Gallà que va tornar a la banda esquerra, Mustafi i Abdenur a la parella de, de centrals. A partir d'ahir, en el mig del camp, jugarà eh, Danilo, acompanyat de Parejo i de André, uh mhm. -huh. que farà la mitja punta. Ja parlarem a Manolo, de que probablement el sistema sigui el d'ahir de Copa, seria el 4-2-3-1. Eh, els dos mig centres serien el defensiu Danilo, l'ofensiu Parejo, André per davant en la mitja punta. En la derecha estaría Joao Cancelo, en la izquierda Rodrigo de Pol, y Dal Paco Alcácer. Yo creo, Manolo, que este es el de sorpresa. Podría sorpresa. Podría entrar Piati Piatti de Pol, igual, pero... Sí, pero yo apostaría per, Pero Rodrigo de Pol. Es como a el el no, sí. no hay apositada possibilitat dubte Mina per, eh, eh, Barragán, y eh. sí. Cancelo, però vamos, pot jugar en les bandes, però jo crec que l'11 serà el que acaben d'oferir. Molt bé, imagina que en l'entrenament de demà, eh, a parts iguals, eh, Gary Neville continuarà assajant les jugades d'estratègia que en les quals ja se veu algun canvi, ja se veu alguna cosa més treballada del València, però també, lògicament, continuarà intentant assajant eh, idees per a que este València vagi semblant se cada volta més a un equip que juga això. 4-2-3-1 i qui sap si l'assimilació del 4-2-3-1 és ràpida per part del València, si no acaba la temporada de Gary Neville, si les coses van bé, en un 4-4-2 que crec que és un sistema que és possiblement el que més li agrada. Bueno, que ocorre, depèn de la recuperació de, de Negredo, que encara no està per a jugar en, en l'11 titular. Una volta ja Negredo Manolo estiga 100% disponible físicament per a, per a participar, pues és una possibilitat que Gary Neville canvie al 4-4-2 més, més anglès, no? més eh, mhm. britànic uh -huh. clàssic, de tota la vida. Mentretant, jo crec que el 4-2-3-1 que, que van demorar ahir el repetirà davant el Getafe. Depèn de la figura d'André Gómez. Ahir, quan li preguntarem a Gary Neville, va estar satisfet del rendiment del portuguès en la mitja punta. Jo crec que va repetir davant el Getafe. Per cert, eh, parlaves de, de Gary Neville i en este cas del que vol eh, en cada partit. Te pregunto jo ara, eh, temps d'entrenament en paterna, s'entrena més temps que s'entrenava amb Nuno? Pues s'entrena igual hora i mitja, Hora i mhm. vint feien una, hora i mitja fa, fa Gary Neville, Mm, mm, pràcticament una miqueta més. El mateix, Nuno començava a les 10, este començava a les 11. Sí, això sí que, no tenim sí explicació, de, explicació de per què eh, arranca eh, I, a les 11. Jo imagino, atenent a la lògica, té tants fronts que atendre, eh, sí. ara que ha arribat nou, de nou a, a este eh, equip i és la primera experiència com a entrenador, mm. que tindrà mil fronts que atendre l'entrenador i per això intenta ubicar els entrenaments a aquesta hora del matí. De la part esportiva, alguna cosa més que vulguis afegir, que vulguis destacar, Salva? No, en lo deportiu res, excepte que avui, per exemple, Matiu Ryan Manolo ha rebut el, el premi de l'Associació de Futbolistes eh, Australians, que l'han escollit com el futbolista més destacat del, del seu país. Molt bé, això pel que fa a la part esportiva, part social, i se València Solidari, la cita de cada any, extraordinari les fotos que hem pogut veure del calendari a Down, en aquesta eh, cerimònia, en aquest acte de presentació en la que a més eh, se veu que tots els futbolistes ho fan eh, entregats a la causa, però que hi ha alguns que tenen una sensibilitat especial. Veus les fotos de, de Mustafi i se nota que està disfrutant, que ja no es disfruten en ell. Eh, per aquestes coses se li veu un, un tacte especial a l'alemany del València. Sí, en un calendari on té molt, molt a vore el actual delegat de la, de la primera plantilla, el València Boro, que sempre uh mhm. -huh. se, se volca amb este, bueno, pues amb este calendari que diríem que ja és tradicional, és una eh, cita tradicional en el València, que en aquestes dates sempre se presenta un, en els últims dies d'entrenament de, el calendari down evidentemente a benefici de, bueno, pues de, la gent que este problema, y a partir de no, eh, Manolo, pues hem vist esta, esta imagen clásica habitual de toches nanos y de los miembros de la, asociación, tots futbolistas futbolistas de la primera plantilla, eh, toches tots miembros del cos tècnic... Hasta la presidenta. sí, hasta la presidenta Lai, Lai Jun en las instalaciones de la ciudad esportiva de, de Paterna, y bueno, pues, eh, acte clásico, nada nadalenc, diríem, de la primera plantilla del València ja en aquestes dates, tradicional y para una bona la causa. Una presidenta, Salva Leijun, que eh, una volta que va dir secte, s'ha vingut cap a SIP, cap a aquesta edifici on estem ara, per a visitar els nostres diaris, per a visitar Levante, el Mercantil Valenciano i per a visitar Superdeporte. Esta ha la jefa, Manolo, la, la presidenta del del Consell d'Administració del València, l'Aijun, pel uh que ens eh, conten, pues, eh, molt atenta i molt, molt, molt pendent i preguntant per detalls tant de Levante com de Superdeporte. Com funciona la redacció, etcètera, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, per tant, demà entrenament i després llista de convocats per a enfrontar el partit del Getafe. Sí, demà també a les 11, sessió preparatòria del València eh, a Paterna, de moment Gary Neville no trasllada encara l'equip a Mestalla, no sé si eh, ho farà pues, quan tinga més clar quines són les competències eh, tant a Paterna com a Mestalla, quan bueno, pues, eh, li expliquen que pot dur-se igual un dia a treballar a l'equip a porta tancada a Mestalla, però mm. de moment continua treballant a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Perfecte, alguna cosa més, Folgado? Pues eh, no res, no res, Manolo. Fran Villalba també diríem que avui pues, eh, objectiu de totes les mirades. Ha entrenat de... amb el grup. Sí, sí, igual que Zaibo, els dos s'han entrenat en la primera plantilla, objectiu pues, de totes les mirades, després del bon partit assenyalats, que va fer ahir. Eh? Assenyalats, en este cas, a voltes s'assenyalen assenyalen per a mal, altres assenyalen per a bé, estan assenyalats per a bé. Els dos, eh? eh els dos. Zaibo... Zaibo Irmes Villalba, uh -huh. Zaibo diríem que no va complicar-se, va fer un partit molt, molt còmode, va rebre, va passar, no se va complicar, però Zaibo també està, el tenen molt en comptes tècnics. Correcte, Fogado, gràcies. Adéu, Manolo al nostre company Salva Folgado. Eh, recordeu que demà a les 12, sorteig de la Copa del Rei. Sorteig pur. L'únic condicionant que n'hi és que els equips de menor categoria juguen la nada en casa. Classificats Betis, Espanyol, Sevilla, Deportivo, Eibar, Cádiz, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Mirandés, Barça, Celta, Rayo, Las Palmas, Legan, eh, Granada i Villarreal. 14 primeres un segona, el Mirandés, i un segona B, el Cádiz. A veurem a qui li toca la pretandols. No està ja el Madrid en el camí. Per cert, me contava Folgado lo del calendari sin down i lo de la visita a este edifici, al eh, edifici d'editorial premsa ibèrica de l'Aijun, però no ha sigut els, els únics actes, perquè esta vesprada ha estat en l'agrupació de penyes, ha requerit i ha recordat la importància del penyista i que va entendre-ho quan anà a Pedreguer a l'acte de renovació de Gallà, eh, lògicament, eh, en vore el que tarda un penyista en anar des del seu poble cap a Mestalla i, per tant, eh, els dona les gràcies i ressalta la importància dels penyistes i després eh, també ha estat en l'agrupació la, del xicotet accionista i posteriorment s'ha conduït fins al eh, València Palace per a estar amb els empleats del club en el sopar, en el tradicional sopar de, de Nadal que esta nit està mm, tenint els empleats del València Club de Futbol. 11.58 Tanquem la información del Valencia que després eh, el mentre de Tertulia De Llevant un Esportiva, enteramente a Buñol, William, Ruby El mes importante es que ha reincorporat Pedro López, en cara como una célula evidentment no estarà per al pròxim partit. que va cada vuelta volta pero en cara va amb Conter Trujillo, el central eh, que va a recordeu, amb aquell desprendiment de retina, que no es eh, que de retina, que no es Eh, de retina, que no es una lesión muy habitual en los futbolistas, pero que ja ha pertocat al central que venía de Almería y que en el día de hoy, el Llevant davant Unió Esportiva ha tingut el seu dinar de Nadal. I en bàsquet, demà sabrem qui és l'equip que completa el grup del València Bàsquet, que ja té a dos equips en el seu grup segurs. Ens ho va explicar ara tot de seguida Juanma Romero. Hola, Romero, bona nit. Hola, Manolo, bona nit. Eh, eh, ha sigut setmana de, de sortejos. Demà tenim el de la Copa, dilluns tinguem el de l'Europa League en futbol i demà sabrà, no sorteig, però sí ja sabrà València Basquet en la composició definitiva del seu grup en la segona fase de l'Eurocup. Ja són segurs com ahir ens avançava el propi Juanma Romero, l'Oldenburg alemany i el conjunt del POC de Salònica grec i a partir d'ahir queda un tercer o un quart, perquè ja contem amb València Bàsquet, per a completar este grup. D'on té qui sigui ser rival, Juanma? pues eh, probablement siga el rival més complicat, no? a priori, que puga trobar-se València Bàsquet en esta segona fase, en este las 32 de l'Eurocup, perquè va eixir del partit d'Eurolliga que van a jugar eh, el eh, conjunt del Milan, l'equip italià, davant el Limós. Juguen demà a Itàlia, a partir de les 9 quart, l'equip que guanyi serà el rival de València Bàsquet i que completarà, com bé deies, el grup I de sa Eurocup eh, per al eh, València Bàsquet. Evidentment, l'equip italià és més potent, més fort que, que el Limós. De fet, el Limós ha soles ha guanyat dos partits, l'equip italià ha sumat tres victòries i compta, sobretot, amb l'al·licient de tindre les qüestions a un jugador de València Bàsquet com és Oliver eh, Lafayette. En qualsevol cas, haurà que esperar a demà per a conèixer pues, aquest quart equip que possiblement repetir, se siga el, el Milan-Italia si es complís la, la lògica. T'anava a preguntar això, eh, si el, el club se, mm, se preferia als italians o als francesos, però ja m'has deixat ben clar que els italians són eh, superiors, eh, o sigui, que tot el que siguin els francesos... Sobre el paper, sí, sobre sí. el paper, evidentment, sí. Tot el que siguin els francesos del Limós, benvinguts. Se juga a França o se juga a Mila el partit? El partit se juga a Milà, se juga a mm. Milà... Eh, amb o sigui, que té, té... té tot, tots els procediments, no? Sí, l'única cosa que pot passar és que a lo millor el Milà especuli un poc en el, en el resultat del grup per tal d'evitar precisament el València Bàsquet i busque eh, eh, ficar-se en altre grup, però jo crec que si la lògica impera el Milà serà l'equip que guanyi el partit i junt al Pau Salònica i l'Oldenburg alemany eh, pues, siguen els rivals de València Bàsquet en aquesta segona fase que arrencarà el 5 o el 6 de, de gener i on n'hi ha que recordar que passaran els dos primers de grup ja a eliminatòries d'octors de final fins a aquesta final que serà a, a doble partit. Escolta, t'anava a dir que el que passa és que en el moment en el que està la València Bàsquet tampoc crec jo que faci molta por el Milà, per molt Milà que sigui, eh? No, este equip no, està molt fort. Ara, ara, ara mateix jo crec que únic, eh, els únics equips que, que pot un poc temer València Bàsquet siguen el Real Madrid o el Barcelona pel seu potencial i si vols eh, l'Unicaja, no? que serà precisament rival, eh, el primer rival de l'any 2017, el 3 de gener en la, en la Fonteta, però ara mateix és cert que l'equip a batre és el, el València Bàsquet per mèrits propis i amb la intenció, això sí, de que el pròxim diumenge, perquè no se vol pensar ni en el, ni en el cap ni en res, a soles en el partit de diumenge a Manresa, se guanya el partit per a que aquest equip, aquest club, sigui històric eh, a missa de 21 victòries eh, consecutives. T'anava a preguntar precisament per el partit de, del Nou Congos, de Manresa de, de diumenge, i precisament per el que suposa aquest partit mm, n'hi ha molta obsessió amb batre el rècord, pots acabar-se siguent això un hàndicap, una pedra en el camí per a un equip que de moment funciona com un rellotge? Eh? Públicament no. Eh, ahir ja escoltaven aquesta conversació que mantenien, per exemple, amb Fernando Sanemeterio, que deia que volien guanyar però no per tal de, de superar aquest rècord de les 20 victòries, sinó per continuar la línia positiva de, de victòries. A més, se, ta, se té molt de respecte al, al Manresa, és una canxa que a més no se l'ha donat especialment a València Bàsquet en les dues últimes temporades on ha perdut, fa 3 va guanyar per en una canasta en l'últim segon del francès eh, Geoffrey Lovernet i, evidentment, eh, València Bàsquet ara mateix sap, i ells també se reconeix no?, per part de jugadors i també de Pedro Martínez, que és el rival a batre no?, per tots els equips que s'enfronten eh, amb ell i això pues, dona una dificultat major a, a cada partit. Però a l'equip jo, jo el trobo eh, prou bé, està en confiança, sap que ara mateix l'està eixint tot eh, i, lògicament, això és un avantatge de cara, de cara al futur també s'assumís que més tard o més pront <laughs> va arribar la derrota, però, eh, lògicament, quan eh, més tard, pues, eh, millor. Molt millor, lògicament, per a València Bàsquet. De baixes, com va el conjunt de Pedro Martínez per a aquest partit del nou Congost? pues eh, s'ha confirmada la de Sam Van Rosson, que com ja anunciaven ahir, eh, té encara per a llarg, eh, es parla de que podria reaparèixer en un eh, termini de 3-4 eh, setmanes i la intenció és recuperar a Guillem Vives, que recordem que ahir no va jugar, perquè arrossega unes molèsties en l'Aquiles de la, la seva cama esquerra. La intenció és que progressivament s'incorpore aquests dies al treball amb el grup i la intenció és que puga viatjar el pròxim dissabte cap a Manresa per a jugar el, el diumenge. La resta dels jugadors es troben ara mateix bé i Pedro Martínez confia que estiguen els 12 jugadors a la entera difusió per tal d'aconseguir una victòria que seria de nou important per a Manresa, seria la quarta defensa del lideratge en aquest cas aconseguida per a l'equip taronja. A veure si eh, demà en la roda de premsa, no sé si parla Carles Durán o parla eh, Pedro Martínez, ens donen alguna pista sobre si recuperen algun jugador o si no n'hi ha cap més tocat que seria el desitjable. Romero, gràcies. Adeu, bona nit, gràcies a tu. 12 4. Tanquem ja el bàsquet de la primera mitja hora informativa i entrem en el terreny del debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit. La tertúlia. les 12 en punt de... No, eh, en punt no. Les 12 i 5 de la nit comença el temps de demà de tertulia d'anàlisi. S'hem eh, extès una miqueta en la part informativa, que a voltes ve una miqueta més densa i més eh, carregada, però entrem ja en el debat del terreny de la tertulia del análisis ya están eh, els nostres eh, preparados está ya ja per el company de Superdeporte Vicent Linares. Hola, Linares, ¿qué tal? Hola, muy bona nit. ¿cómo va la patrulla canina? Ahí <laughs> este pelea, <laughs> Bueno, me parece que Melchor, Gaspar y Baltasar están peleando Estan peleant no? A veure si, si la troben. I tu apretamos, el, eh, el centro de mando de la patrulla, canina. madre mía <laughs> fantástico es lo que pasa en estos entonces Companya de Bean Sports, Cristina Bea, ¿qué tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas noches. Muy bien. fantástico tú no busques el centro de mando de la, de la patrulla canina. Todavía no, dame tiempo. <laughs> seguro que sí, seguro que sí. Imagina que tampoco busca el centro de mando de la patrulla canina desde Barcelona el relator en cap de primera línea, nuestro bon amic Paco Gisbert. Hola, Paco, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit, entre altres coses perquè jo tinc fòbia als gossos. O sigui, <laughs> Què m'estàs dient? Sí, sí, en sèrio, en sèrio, tinc fòbia, tinc fòbia als gossos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. <laughs> és veritat, és Quines coses va deprenent tu? Per cert, avui he estat en la presentació d'un llibre en el que col·labores, Paco. Sí, el, el el, Gil. El gran llibre d'Alfonso Gil, efectivament. Amunt. Sí, sí, bueno, jo, jo crec que és una, una bona història. No és el que ha fet habitualment, que sabeu, sabeu que, que Alfonso, Alfonso ha fet eh, llibres més de referència per explicar la història, i això és una miqueta... Jo sempre ho, sempre ho he dit i ho he escrit, i, i eixirà en la Túria demà, eh, com una espècie de llibre per a no iniciats en el València. O sigui, si arriba un extraterrestre... Eh, així ho ha explicat Alfonso. Exacte, bueno, <laughs> sí, sí la, la idea la parirem 3-2 uh -huh. i efectivament és, eh, és una cosa així. Jo, a mi m'agrada molt, la veritat és que és un llibre molt interessant i, i tot el que vull saber en, eh, pues, no sé, en 3-4 hores el que és la història del València és imprescindible este llibre. Perfecte. Bueno, pues, si vos sembla anem a començar altres coses que no són tan perfectes ni molt menys. Com vos deia, en el dia d'avui els senyors del comitè d'apel·lació han tornat a passar de les evidències ja han tombat el recurs del València Club de Futbol per a intentar llevar-li la cartolina roja que va veure Lucas Orban en Ipurua. Els eh, implicats en aquesta història, els senyors José Mateo Díaz, Arturo Manrique Marín i Carlos González Torres, en l'expedient de la federació posa un don davant, però com crec que no se'l mereixen, jo no el fiqui. <laughs> Eh, eh, fan el mateix que fa competició, és a dir, jo el dimarts parlava de la inutilitat d'un comitè com competició que l'únic que fa és ratificar la versió de l'acta per tant, no té cap sentit que hi hagi un comitè en què l'àrbitre tinga eh, en cada infracció al costat quin article es tracta ja el marca i un ordinador el dimarts te trau les accions no, no, no cal un comitè bueno, apel·lació fa el que fa competició que és ratificar, vull dir el comitè A el que fa és donar-li Eixida, passe el que passa a la versió de l'àrbitre, i el comitè B, que és apel·lació, no desdiu, en el 99,9 dels casos, per cent, no desdiu el que diu el comitè A, que és competició. En el pitjor d'esta història està l'argumentació. Val? Eh, uno comença a llegir, comença a entendre poc, perquè eh, eh no és que no entengues el que t'estan dient, però no entens com poden ser tan reacis a, a veure la realitat i a entonar la sinfonia de l'immobilisme, que és n'hi ha una directriu marcada des de federació que és que els comitès van a recolzar sí o sí la versió arbitral per a no deixar els àrbitres indefensos, que està molt bé, també estaria molt bé que els àrbitres, per a no estar indefensos, a banda de triar ells eh, els seus propis organismes, eh, encertaven de tant en tant o no en algunes jugades tan clares com les que erren, eh, però més enllà d'això hi ha una frase mítica de Luis Aragonès, se'n en recordeu, un poc descanse, en una famosa entrevista a que era «Máteme, pero no me mienta». És a dir, el problema dels comitès, és a dir, competició primer i apel·lació després, és que han pres per imbècil a la resta del futbol espanyol. I com la resta del futbol espanyol tenen la sort de que són reinos de taifas que cadascú, en lloc d'estar units i, dar un, i donar un pas endavant que, en perdó de l'expressió, farem que se cagara més d'un. Lo que fan és cadascú tira pels seus interessos, així n'hi ha tres que eixen sempre beneficiats. Els únics que poden llevar-se alguna targeteta ja sabem que són Madrid, Barcelona i Atlético. I me dona igual que me parlen de victimisme i de eh, localisme i de lo que vulguin. La realitat és ixa. La realitat és que eh, no, no se pot tindre la mateixa sanció per a la punyada l'any passat de Cristiano Ronaldo en Córdoba que para los que favorban que no fa y ni desde el momento momento en que los comités no servisen para restañar el mal fet, si mes no aumenten un, porque no arreglen y dos, porque te prenen per idiota, el cual aumenta la sensación de indefensión a la fin como deia yo eh, el pichón es que te prenen, que te prenen per imbécil En esta historia te dona la impresión d'una indefensió absoluta. No sé si heu vist, segur que sí, teniu en ment, tant els oients com els nostres contertulis, aquestes road movies nord-americanes on el sheriff plenipotenciari en el comtat eh, para el foraster perquè no li cau bé. I per què m'ha parat vostè? pues mire, perquè du un falo trencat. No du res trencat, i trau la porrefa, plam! Mira, ja t'has trencat. Pues això és el que passa en els comitès. I en este cas, el comitè avui d'apel·lació té... En perdó perquè n'hi ha així una compañía, pero es que de Viro, tel santos collons de dir, de hecho la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenida en consideración. Me está diciendo usted que una imagen digital, un cuasi primer plano en el cual es veo la jugada repetida, no aporta la nitidesa i la claridad necessària per a ser tinguda en consideració? Mire, o vostè ha fumat alguna cosa i el seu le l'està matant, cavaller? <laughs> O, sí, o, o és que no hi ha per on agarrar això. Torna a dir, máteme però no me mienta. No me prenga vostè per imbècil. Vull dir, hmm. els comitès multipliquen la sensació d'indefensió de tal manera que el cabreig a aquestes hores en el València és de tal... El, el cabreig i la desesperació en el València a aquestes altures és de tal magnitud que vaig a dir, mira, al Tribunal d'Arbitratge Deportiu no anem el València no va anar al Tribunal d'Arbitratge Deportiu perquè té la percepció i la seguretat, sabedor de com funcionen els comitès, de que amb el dictamen que ha tret apel·lació intentar que lleven la sanció a Orban. En el TAD és paper banyat, és topetar contra una paret, és predicar en el desert. I això són els comitès que n'hi han i això és l'autèntica barbaritat d'uns comitès que lo que han fet, pero a mí, pero a mí es una pasada de, basileta de discoteca macarra. Lo que han fet es una macarrada en toda la ley. Y a partir de ella, me galle, que existe estuvo per a, per a opinar. Señores, ¿qué vos sembla nosotros comités. Hombre, que lo que tú dices es que realmente lo que no se puede jugar es con la evidencia, ¿no? Y que realmente la justificación sea que una imagen no es nítida o clara. Quiero decir, que se pueda... claro, quiero decir, <laughs> a estas alturas de la vida, que una imagen hoy en día no sea nítida y clara, bueno, pues díganoslo y le daremos una segunda copia, ¿no? <laughs> que esto no sea el problema. Pero evidentemente, sobre todo eso, la sensación de que se te ningune con una razón que no es justificable más allá de lo deportivo. O sea, no es que yo tenga una opinión y yo lo vea más manotazo, menos manotazo, o más eh, sancionable o menos. Es que no, no, perdona, es que no es nítido, claro, perdón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que ¿no? no se esa es la acción que no existís. Claro. Lo que se veu esa es que la acción no existís precisamente. Es, es que no, no te pero on agarrar. Yo, eh, eh, yo, yo tinc, la, la, tinc la percepció de que en esta ocasió eh, han volgut exemplificar. Vosaltres eh, sabeu que farà, no sé, no sé quant de temps, un mes, dos mesos, i és que, no sé si era una circular, una normativa que feia referència a les jugades en les que el colze uh mhm. -huh. superava sí. Eh, l'altura del muscle, me pense, val? Sí. Però això ja va eh, l'any passat, Roland. Sí, sí, sí, bueno, però... Este any és verdad que se ha, se ha fortalecido bastante. incidit, per dir-ho d'alguna sí, sí. manera. Jo pensé que prenen la jugada com un exemple per a exemplaritzar, però és que ja en temps, no, no en temps real, perquè és quan es veu la, la primera repetició, i ho puc dir obertament perquè, eh, perquè, bueno, perquè, perquè la, eh, la vostra cadena no té els drets d'aquesta competició, si no, me, si no erre, no. però Santi Cañizares, que és mm. qui està locutant el partit, mm que n'haurà xuat un cabàs més de partits que els amics estos que, que, que firmen el, el, el recurs, <laughs> val? Conforme, a lo millor també pot tindre un punt de no imparcial, perquè ja és, és xuador de València, però bueno, atengueu-me, ho deixa en la mateixa xua, en la locució, es una jugada extremadamente limpia extremadamente... No, si, si no sé ni si els termes que, que utiliza pareguts. son muy pareguts, ¿vale? Mm. perquè es veu que, bueno, pues, eh, tú eh, biomecánicamente tu moltes vegades, para impulsarte en el bot, te descansas los brazos ¿vale? pero es que no ni ha cap impacte, es que es que, collons, si n'hi una imagen evidente para tres circunstancias y sabeu que es lo que més mal te fa, que encara estan pegant-li voltes a altres asuntos Mm. Els comitès, així en el futbol espanyol, encara estan pegant voltes a altres assunts en altres equips, i ja sabeu per on vaig, que són de calaixó, és a dir, de, de, és que són de, eh, de no més, i estan pegant-li voltes. I a això, no, te ho tallen i... Ar... O sigui, em pareix... Eh, jo crec que la paraula és vergonyós. Sí, el problema es que lo que consiguen al final burla. es una desesperación que te lleva, como, como dice Manolo, a, no acabar peleando algo porque dices, es que no voy a conseguir nada. O sea, es muy triste que no puedas eh, recurrir a la justicia porque sepas que no va a ser justa. eso, es lo duro. eso es lo Aumenta la sensación de indefensión. Claro. a decir, bueno, una vez te se puede equivocar y te la pot liar. Vale, eh, admetem l'errada humana, encara que jo hi hauria... I, i que és molt fotut arbitrar, eh? I que és Però... molt fotut arbitrar, encara que també estan per, per, perquè volen i han d'encert. Que moltes vegades diuen, és es que és molt ajustat el fora de joc. Evidentment, si fora de 15 metres, vaig jo i xiule, i m'enduc la pasta. Mm. Però com resulta que no, que espera voler jugades molt ajustades, ha d'estar un tio que cobre, però que encerte, eh? I que quan R se li puguen demanar... Lo que no pot ser és que un arbitre R... tu en el teu treball, quan t'erres, te demanes responsabilitat. Que tiren de les orelles, sí pues jo crec que els àrbitres també se l'hauria de fer. I no validar per què han copiat el model UEFA, que ja de per si és anacrònic i obsolet, de no admetre cap recurs, la federació ha fet des de fa dos anys el mateix. L'any, a principis de la temporada anterior, de la 14-15 hi hagué una reunió on se va, se'ls va dir als àrbitres tranquils que eh, a partir d'ara el comitè el que va fer és recolzar, estil UEFA, recolzar sí o sí el que poseu l'acte. El que va en l'acte va a missa. I això és el que estan fent. 12 i 16. Me queda per sentir a Paquito Gisbert, que segur que també té... Paco, estàs bé, no? Estàs bé? Sí, sí, estàs sí. de categoria. <laughs> No està buscant la patrulla... A si s'ha arribat algun gos i ha pegat a fugir. No està buscant la patrulla canina. 12 i 16. Fem una pausa per a la Publi i en tornar que es diga Paco el que pensa de esta pantomima que son los en España. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Esta Navidad, vente a ver nevada en MN4 y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. Seguro que es original. Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Nebel vol ja una victòria en la 97.7 ràdio. Dissabte, des de les 3 de la vesprada, Gary Neville s'estrena en la banqueta de Mestalla en Lliga i no li val cap altre resultat que no siga una victòria. A les 4 de la vesprada, València-Getafe. Viu la Lliga en valencià amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado que te conten el futbol com ningú ho fa. Recorda, dissabte a les 4, València-Getafe. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i Acaba de, de buscar, ara les llegiré per a que vegeu en quin món anacrònic la meua teoria de l'espai de temps, i crec que vaig escriure un article l'any passat en, en l'Evant del Mercantil Valenciano, en el DFS, eh, la meva teoria és que en aquests comitès de gent anacrònica major, en aquestes reunions, Faulor ha tancat a Puro, a Brummel, val? Vull dir, eh, eh estem en, en, en ese perfil, val? I a partir d'ahí tot lo que se trasjuís. Acaba de buscar la, el dictamen de competició per a comparar el que deia apel·lació. I la veritat és que uno mira els dos i no sap quin dels dos dictàmens està més allunyat de, de, de, de la realitat. Però primer tenien que sentir a, a Paco Gisbert. Tira-li, Paco. Bueno, yo estaba imaginándome eh, la, la sensació que se li haurà quedat a Gary Neville quan haya, quan haya, quan l'hagin informat de, de la decisió del comitè d'apel·lació. Uh mhm. -huh. L'altre dia, després del partit, ell va dir que l'àrbitre lo normal és que reconeguera l'error, que és el que se fa en Anglaterra. O sigui, si en Anglaterra un ah, àrbitre no, hi erra, efectivament, com fa una errada, pues el, eh, pot dir que, bueno, que s'ha equivocat, que no passa res, i els comitets canvien la decisió, no n'hi ha cap problema, perquè no és una qüestió de desautoritzar l'àrbitre, sinó que eh, és tot el contrari. L'àrbitre no té la capacitat per a veure-lo tot en el camp de futbol i el comitè pot veure-lo perquè té moltes càmeres no? eh, distribuïdes pel camp. Això és el que pensaria una persona normal. Claro, y lo que pensaría una persona, y lo que pensaría una persona, en la, una persona en la mentalidad anglesa que té Gary Neville. Uh -huh. I clar, deu estar absolutament al·lucinat dient on m'he ficat, no on m'he ficat en el València, que probablement també, sinó on, on m'he ficat... <laughs> en quina lliga he aterrat? En, en quina lliga del de tercer món m'he ficat, no? Esto es integración ràpida. No, no, sí, sí, completament, eh, completament. És al·lucinant, no? I, bueno, jo crec que en això està tot dit, o sigui, <laughs> que la sensació que deu tindre ara mateix eh, Gary, Gary Neville és la que tenim tots, o sigui, bueno, és que és, és, que és al·lucinant, o sigui, és que, i, i el que dic no és que, no és que li, li enmenden la, la plana als àrbitres, és tot el contrari, és que el que fan és donar-li la raó de coses que no tenen raó i de coses que tot el món veu que no, ten, no tenen raó, és el contrari. Mireu, mmm, sabeu el que passa? Que en esta història lo que fan és <laughs> encabronar més a la gent en els estadis contra els àrbitres. Mhm. Uh -huh i la història de la indefensió teua davant de la no indefensió dels tres grans que tots ja sabem el que fan és que un àrbitre multiplique la pressió, que no és poca ja que dir-lo també multiplique la pressió en cada errada i que li siga més complicat xiular perquè la gent de seguida va estar en la vena del coll a flor de pell diguent-li tot a l'àrbitre perquè passen coses com aquestes perquè competició el dimarts <coughs> diu Eh, en efecto del visionado, las imágenes, no se observa con claridad suficiente que los hechos acaecidos no se correspondan con lo acontecido y lo descrito en el acta puede perfectamente ser coherente con con lo observado en dicha prueba. Si algo no se puede deduir del acta y del vídeo es que eh, lo descrito en el acta pueda ser perfectamente coherente con lo observado en dicha prueba. No, ascolte. Lo observado en dicha prueba, que es el vídeo, no demuestra ni de Jun que lo descrito en el acta pueda ser perfectamente coherente. Ni de coña. Pero es que güey, te rematen. Es que digo, la, la fase final, de hecho, la prueba videográfica aportada no ofrece la nitidez y claridad necesaria para ser tenida en consideración. Què passa? Que la prengueren en un cinexin des del Meteosat? No va ser imatge... De... Jo crec que de tots els partits... Així tenim una companya que treballa una de les caderes que dona futbol. Crec que se farà en forma digital. Què passa? Que el València Ibar el farà en un cinexin? Així Home. tenen televisió blanc i negre encara, igual. És <laughs> que... Igual tenen televisió blanc. Si, si fa olor a Brummel, fa olor a Dick i fa olor a Puro, com dius sí, tu, sí, sí, sí. que és que tinguen una televisió blanc i negre y plan Planap <laughs> no. no. no, no, no, no, no, Sobre todo lo que tienen, <laughs> lo que tienen es una es una televisión en blanco, pero en blanco y negro no la tienen. El encefalograma pla es lo que tienen, no la televisión. También hay que decir una otra cosa, i també vull treure hoy el tema, aprofitant que esteu vosaltres i vull conèixer la vostra opinió. En este València que està refent-se, perquè és evident que la persona que està si de Meriton, que és l'Aihun, s'ha donat compte que estan pagant la novatada de no conèixer el món del futbol i vol canviar moltes coses. Jo, el dia de la roda de premsa de destitució de Nuno, tenia la percepció de que el València podia canviar el seu entramat tècnic. Després de sentir el divendres passat, avui fa una setmana, pràcticament sis dies, en la Junta d'Accionistes, tinc molt més clar que és molt probable que se reconstruïsca una secretaria tècnica. Algú li ha de dir a l'Ijun que ha de tindre eh, se'n recordeu quan vas comença quan era de veritat i molava Jordi Evole en Bonafrente era el follonero uh mhm. -huh. Mm. el València ha tingut un follonero a la federació el València ha tindre un tio que va estar a la federació i li menja l'orella a un i li menja l'orella a l'altre i de tant en tant isca la mitjans de comunicació i pega tres brofegades perquè l'altre futbol s'ha demostrat que en aquest país funciona és cert que a uns més que a altres però l'altre futbol funciona i el València era qui té a anar en perdó qui pot enviar a fer-la mal federació a tocar els nassos a ser el pesat a queixar-se a Guillar, a Sánchez Arminio a Díaz Vega, als inclis dels comitès qui té el València en Madrid i saben que Manolo Llorente no maneja un dit està ja en la federació però que ell està hmm. asuntos propios com els dies que s'agarra un Pedro Cortés, no? Pedro ja no està en això Ah, no? No, ah, pensava. Pedro s'ocupa només de selecció espanyola. Mm. Perquè Pedro, quan estava, sí que ho feia, eh? Això t'ho puc assegurar. Sí, sí, per això ho dic. Però ara, el València, una de les coses que algú li dirà a l'Eijun és està bé, ja que refer la secretaria tècnica, ja que reintegrar a exfutbolistes dins de l'organigrama, un enganxar amb l'afició, però a més, un tio en pes, si ha jugat al futbol millor, i si no, qualsevol altre, que vaja, que estiga allí, en eh, perdó, fent la mà, siguem pesat, menjant-li l'orella a un, apretant te l'altre de tant en tant i sin pegar una brofega. Vull dir, el València tenia un tipus per a això, que era un fenomen, que era don Jesús Barratxina. Don Jesús anava, que era un relacions públiques, que és un relacions públiques extraordinari, però que a més de tant en tant, en aquesta gràcia que tenia ell, i si ja Ixia, la famosa, després del, del guinde... Ja, ja està bien de mangantes i figurantes. Ja està bien de figurantes. després, és que, és que anava a Ixa precisament. Ixa se queden. Ixa se queda, mm. que és quan el València li pega en el guinde de l'Ursironaga en el Bernabéu. Has de tindre una Ixina. Si no, també, a els comitès, a l'hora de dictaminar, i el dictamen d'avui, més el dictamen del dimarts, és una evidència, i bé sàbit és a l'hora de xular La tensión... el de de es tieses Como los gozos que no le a Paco Gisbert, no el de la mateixa manera quan tens un tío que sabes que te va a montar un cañaret... que cuando sabes que ese equipo al que chules chules... no hay ningún que després si en el no no va a pasar Sí, porque sabes que va a pasar lo que lo que ocurre en este momento, que el Valencia ya no va a tomar ninguna medida más, con lo cual esta falta de claridad y de nitidez y claridad va a quedar ahí pero claro, yo creo que lo tienen que tener en consideración, pero no en un primer paso. <laughs> Ocupémonos primero de lo primero y cuando ya esté todo lo demás bien orquestado, que piensen en esa figura que desde luego hace falta, porque al final, si no ocurre, pues eso, que al final los grandes son los que tienen eh, una mayor mano, vamos a decirlo así, entre comillas, entre muchas comillas, eh, a nivel de competición, porque se tiene mucho más en cuenta la repercusión mediática posterior de esas decisiones. En el caso de los clubes pues más pequeños o que no hacen ese ruido, como, como decía Manolo, bueno, pues al final pasa un poco más de puntillas y, se queda ahí lo que ellos lo que ellos digan sea más o menos justo. Paco Eliri. Paco, Eh, no. no, no, no, no ni La verdad es que wey, fue un és que... En el tema de que el Barça ha de tindre algú que, que vagi allà apretat, Paco? Sí, sí, bueno, clar, és que ho ha tingut i hem, hem sabut tots eh, el, el que ha aconseguit el, el València quan ha tingut un, un, una persona d'aquestes característiques, però clar, eh, demanar-li a un grup de gent de Singapur que ve aquí eh, que el primer que facin és, és portar una persona al comitè a la, a, a la federació ahí a fer passillos pues eh, és com raro no? o sigui, probablement no és la forma de, de, de, trabajar en una empresa que tienen en Singapur, Pero claro, estén en España y igual que en España Gary Neville debo alucinar pues la IJUN debo alucinar igual, o cosas sea, que esas cosas son una cuestión de com la la hijo en estas cosas y Cristina me donaba la roda avance y yo creo que ella pensa como yo la ja comença a donar-se coses de, co, sí. de, de, de, de com funcionen de que, ha de ràpid, algunes correcte. coses de l'entorn. Sí Dando la sensación de que, de fet, avui ho estava comentant en, en, en Manolo en el, en el test d'informació, està visitant, curiosament, el, el nostre edifici, edifici sí? i, les, i les reflexions que feia eh, són de persona que, que té, bueno, tens la sensació de que ha plegat molt verda perquè, perquè eh, a veure, jo, jo no seré tan imprudent de qüestionar les seues capacitats eh, professionals, que seran moltíssimes, però de futbol, o sigui, de piloteta, venia verda. Hmm. Absolutament. Val? Però atén-me, en, en un any... Eh, eh, la, eh, ja ha deprès eh, molt. Correcte, sí. eh, ha deprès ràpid, val? Vaig a, eh... Perdona, vaig a contar una cosa. Perquè hi ha moltes versions circulants i, i sobre l'iPhone. Quan comença a produir-se el moment final de Nuno o, o, o, o la espiral de Nuno que li conduís fins al conduís l'iPhone abans del dictamen definitiu parla amb algunes persones de Meriton, amb alguns consellers que estan d'acord amb ella que l'Uno no pot continuar molt perquè la situació és irrespirable que sí, que estan d'acord amb ella però que això de dir-ho a Peter Lim ja no és el mateix i és, i és la presidenta Sly Hula que diu ja està bé, si no sou vosaltres sou jo i ella que se planta davant de Peter Lim i diu s'ha acabat Nuno i s'ha acabat la influència absoluta de Mendes això vol dir, no, Mendes encara farà negocis amb línia del València, estem segurs però allò de entregar-li les claus del club a Jorge Mendes s'ha acabat i és la presidenta la que els posa damunt de la taula i la que li planteja a Peter Lim la veritat. No pots continuar així perquè no anem a poder desenrotllar un pro, eh, desenvolupar un projecte en València. Se mos van a menjar. Vull dir, que aquesta senyora, en efecte, de la pelota arriba, verda no, verda fosfo. Però dona la impressió de que ha de prendre ràpid i que de té la percepció, és una frase que jo vas dir en dues setmanes, de que el futbol no és un negoci a l'ús com la resta dels que controla Meriton. Mm, Obviamente, òbviament, eh, depèn, de, de, de variables que són incontrolables, i això, això està... Però de totes maneres, eh, jo pense, tots, eh, de fet, el, el gènere humà, ja sabeu uh -huh. que és l'únic que entropessa dos voltes i tres i sí. quatre en la mateixa pedra. Però també jo crec que no, no pegaran molts, molts bacs en la mateixa pedra. Vull, vull pensar-ho i, no. i de veres que ho pense. Ella no, però ella jo crec que també té la, de la percepció de la mateixa manera de que ella ja sap que este no és un negoci a l'ús, també ella té la percepció de que l'amo encara no té aquesta percepció i que possiblement tindrà que aventar-se tres o quatre tosolades més per per a començar a comprendre que el futbol no és un negoci al qual aplicar la política empresarial que, per exemple, li ha portat a l'èxit més absolut com a empresari en Meriton. És que la que està al pie del cañón en el València és ella, la, la que, que està dentro, la que quan acaba el partido contra el Baracaldo baja a recoger a Gary Neville a la puerta del túnel de vestuarios és ella, la que conoce a los jugadores, la que está, la que huele, la que se da cuenta de que en el fútbol, que es una empresa, hay sentimiento, hay toda una idiosincrasia, lo que hablamos a nivel de arbitraje y, a nivel de fútbol, que va más allá de todo ese conocimiento empresarial que nadie vamos a discutir y que a nivel de números, de mentalidad de empresa, de gestión, de trabajar en el mejor estadio posible, o sea, nadie duda de que están trabajando de la mejor manera a nivel empresarial, eh, han llegado a otro país totalmente diferente, otra cultura totalmente distinta y a un negocio totalmente diferente como és el futbol. Jo no I això és de lo que se se dando cuenta. Jo no ho expressat millor. 12 <laughs> i 33. Anem a fer una pausa per a la publicitat. Eh, vos recorda la pregunta que estem fent avui en el Twitter és quin rival voleu demà als vuitens de final de la Copa del Rei ara parlarem també de la Copa del Rei i de moltes altres coses fins a l'hora de la matinada així a Esports 90 el, Madrid, el Madrid potser eh? el Madrid potser de rival la gent m'està dient molt del Cádiz però ojo en el Cádiz que ha eliminat el Madrid eh? 12 i 33 fem una pausa per a la pública i tornem vinga ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Nebel vol ja una victòria en la 97.7 Ràdio. Dissabte, des de les 3 de la vesprada, Gary Neville s'estrena en la banqueta de Mestalla en Lliga i no li val cap altre resultat que no siga una victòria. A les 4 de la vesprada, València-Getafe. Viu la Lliga en valencià amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado que te conten el futbol com ningú ho fa. Recorda, dissabte a les 4, València-Getafe. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Doce y 36 de mayo, doce sorteos de la Copa. Vos hem dit abans sorteig pur, vull dir, eh, no hi ha condicionaments. L'únic condicionament és que els equips d'inferior categoria juguen la nada en casa. La resta, tot normal. I hem preguntat quin equip voleu demanar els sortes de Copa. Nai UCF diu el Cádiz o el Sevilla. Domingo Úbeda Cano, el Real Madrid. Pau Camaña, molt diu el Madrid. El Real Madrid, ah no, que està descalificado. Javier Soriano, en Copa del Rey Buica, que el Real Madrid. Ah no, perdona, que està descalificat, pues el Cádiz. No, que, que quería contar una anécdota. Eh, ah, ¿Tú, Paco? ¿Me sents? Sí, sí, volia contar una anècdota molt divertida del Cádiz. Sí. Y es que al dia següent de la, de la decisió del comitè de competició... ¿La, de la, la, la del diario? Diario de Cádiz que deia El Cádiz passa sin El Cádiz passa sin Jo tinc aquesta portada, és, espectacular. Meravellós, meravellós. Uh, eh, Albaché diu el Sevilla, Fabián diu el Real Madrid. Eh, Sergi el Madrid. Miguel dio el Mirandés. Por favor, a lo mejor pasamos a cuartos con suerte. Jesús F. dio el Español. Pero imagine que para esmenarlo de la temporada pasada. Francisco Gámez dio Mirandés o Cádiz. VCF, el Madrid. Óscar dio el Villarreal. Esina del Derby eliminatoria para mesurar otras opciones. Luis López dio el Sevilla. Ángel dio uno fácil, no estaría mal el Caído o el Mirandés. Otra opción el español para resarcirnos del año pasado. Javi González, si vos goñar no importa el rival. Y sí que el que, el que toque, vos. Valencia Press dio los partidos anteriores son Real Madrid Villarreal. Ahí habría que dar descanso a los titulares. Así que Cádiz o Mirandés. Eh, Jaime Ruiz dio Las Palmas. Francisco Ballester dio el Cádiz no que el pillón descansad. Daniel Hidalgo dio el Mirandés o el Cádiz que no estamos para disgustos. Vicente Piqueras Mar yo ahora casi que prefiero el español y devolverlo del año pasado. José Madones, dio ahí me gustaría de Madrid. Jejeje. Ah no, que está eliminado. Un Valencia por Nadal. José Castelló Jimeno cualquiera, si es un grande, más emoción para ver el nivel en el que estamos. El número 12 del Valencia Diu, el Madrid. VLC Després diu, eh, te la compra, además ellos juegan frente a Sevilla y Barça la semana anterior. Pilar Ronda Soriano, mete igual, si la poden guanyar, ya que eliminaran a Toches que se fiquen pel mig. Lluís diu... Este es muy bon, también Diu, jo el Cádiz de Cherisev. <laughs> Charlie diu, claro que sí, Cádiz o Mirandés. Manolo García diu el Benimodo B. Ausies Xile diu, Donald el mateix. Això es nadar per a ofegar-se en la vora. No mos deixaran guanyar. Bolete diu, contra algú que l'àrbitre no mos guinde. I a Sevilla que no ens quedem per setena volta amb un o menys. Luis Suárez 4 partits per port. Tente diu crec que és una competició molt xula i encara no estem preparats per als grans, així que uno fluix. El Spider Amunt diu jo el Real Madrid que no passant segur, que pa ja no estem. Vic Naranja diu el Barça i Luis diu revanxa de l'any passat el Espanyol. Amunt. Bueno, pues vos recorde, demà a partir de les 12 sorteig en la Federació Espanyola de Futbol, en les Rozas, eh, sorteig pur com dia, classificats, Betis, Espanyol, Sevilla, Depor, Eibar, Cádiz, Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Mirandés, Barça, Celta, Rayo, Las Palmas, eh, Granada y Villarreal. 14 equips de primera divisió, un segona divisió com el Mirandés i un segona B com és el Cádiz, que ha passat pel que ha passat. Si no, serían 15 primeres eh, i un segona B. Eh, y un segona A. Deu abans, eh, Grimmer estarà on m'he ficat pensant en, en la competició. Ahir dèiem eh, en algo de sorna i molta realitat també quan Gary Neville va aixir ahir al camp va dir això és la copa? Esta és la copa en Espanya? 10.000 <laughs> en la grada? <laughs> Cap 8? Això és la copa en Espanya, de veritat? Vull dir, acostumats a lo que és la copa en Anglaterra que la copa en Anglaterra mm. és el Sumsum Corda, que ells jugues contra un equip de quarta divisió i se pren l'estadi de l'equip de quarta i si després tens que anar a un replay, generalment a un camp eh, eh, neutral, se plena al camp neutral No, no, no, es en un camp neutral el replay, es en el camp del, del otro equipo. Es en el camp del otro equipo, está, sí. El, sí. Eh, lo del, lo de, el camp neutral es, en altas circunstancias pero però en el Italia. el sorteig, de més, pur, o sea, eh, perquè juguen un equipo de cuarta contra un equipo de primera, no necesariamente tienen que jugar en el camp del de, del de Correcte, que, sorteja. La, primera bola, y si empaten, van al camp del otro equipo esa es la dinámica Eh, lo però el ben Paco, es que al final eh, el nuestro sistema de Copa és, bueno, és el, pitjor, el pitjor del món, el pitjor del món, eh? eh el, el sistema de Copa. A veure, garantir... Escolteu una cosa, a, a, escolteu una cosa. La Copa és la Copa que els clubs volen tindre, eh? No s'enganyem. La, la Copa estava en mans de la... La Copa que els clubs grans volen tindre. No, no, la Copa que els clubs han votat tindre. La sí, Copa sí, clar, que els clubs bueno. han votat tindre. Però també... també és de primera i de segona. Ah, eh, per, però, però, però, però, ahí n'hi ha un... Perdona, no, Paco, parla. No, no, que també està Tebas, que és el, el dirigent que, la, que, el, que els clubs volen tindre. Ah, hi vaig! És que estem en això, però una copa que se juga a doble partit, que és impossible que un equip de segona, o sigui, el que ha fet el Mirandés és algo increïble, però no passarà d'ahí o passarà, a la millor passa a quarts però no, és, un, és impossible que un equip de segona tal com està la copa arribi a semifinals i a més, ara, bueno, enguany almenys no han sortejat tota la copa que sí, si vas pel quadre, en això, mira. Clar, si vas pel quadre on te toca el Madrid, l'Aleti i el Barça, dius, bueno, pues ala, que xudo un altre, no? O sigui, jo poso el reserves i ja està. És que és això. O sigui, perquè Fa molts, eh, hi ha molts equips que ho feien, eh? Hi ha molts equips que veien el quadre i directament tiraven la copa. Hi ha mm. equips que tenien la copa, el quadre fenomenal, <laughs> com no l'hem passat, i també va tirar la copa, però aquest és l'altre debat. <laughs> però <laughs> te vaig a dir més. A dia d'avui n'hi ha equips, i ens consta, i és normal, equips que sobretot van molt apurats, que no han afrontat com vol dir, anem i juguem el partit però, però mm, vull dir jo diria ahir en la si, tele si, ca, si caiguem, caiguem i ja està allà a casa jo diria ahir en la tele que, no passa res. que al Llevant Unió Esportiva eh, no, no diria obertament que li interessava caure eh, eliminat però que si tenia que palmar algun partit eh, el, òbviament, sí. necessita algun no, reforç crec, positiu guanyar algun jo partit jo crec que Rubia ha pres els dos partits de Copa per experimentar, per anar rodant l'equip si es guanyava bé i si no, pues anava rodant l'equip i, i llevar-te de damunt i ja està, el que passa que també és cert que en aquesta situació serà trist que una competició com la Copa els equips se la vulguin llevar de damunt estarà, estarà eh, premeditada la Copa al sistema que tots saben que van acabar guanyant els dos, tres de sempre per a que els equips diguen no vull la Copa quan un equip d'estos a lo millor dos o tres taquilles bones el salve la temporada vull dir, tu creus que rebre en guany dos o tres voltes o, o dos voltes al Atlético, al Valencia, al Barça y al Madrid, ya no perquè no está, pero si estiguera... ¿Tú crees que a Las Palmas no li, no, no li faria una caixa de tres parells? Però, Manolo, siguem realistes. Els, els equips, els equips que, que, que no estan a l'altura dels més grans, però que són grans e històrics, també els beneficia, me penso jo, el sistema, eh? El sistema actual també els beneficia, perquè els equips sí que tenen possibilitat a doble partit, eh, són poques les possibilitats que tenen, però destacar-li mà a un gran i en certa mida quasi, quasi se garantixen el, el, se garantixen el aplegar a les a, pues, a quarts, a, a, a octaus mm. -hmm. i s'estalvien tindre disgustos con Corralejo i la mare que ho va parir. Sabeu per on vaig, no? Però és que aquests disgustos són els que, els que ja, li donaven ja, col color a ja, la copa, ja, Però, però, però vull dir que no a sols els més grans se beneficien. Els equips grans i històrics també que, esta, que sempre... Pues estan... per això te dic al final els clústers en la copa que volen tindre la federació que está a su fiesta. Lo de la federación es un casabanda en este país. Eh, que es qui tenia la copa, diu... A mi, que me dicen la final, que és on se menetgen els VIPs, que és el que vull quedar bé, els patrocinadors i la pasta, la resta de <coughs> la competició, lliga, allà tens, i la lliga agrada, molt bé, fenomenal, anem a fer una competició, igual que estem encaminant la lliga, per a que siga d'una manera en què a la fi, d'una manera o d'una altra, mm, estiga encaminat a que Madrid o Barcelona o els dos estiguen a la fi en la final o la disputen entre ells i ja està, i a la fi els clubs tenen la copa que volen tindre ni més ni menys el que és cert és que la, la, la sensació que de lo que ha dit Manolo fa un minut de, de enguany passat, enguany passat quan ja veres el camí que n'hi havia pel València i vares veure, però ja no, ja no l'eliminatòria d'Espanyol, i la del Rayo, com la passares que la passares de milagre perquè, i perquè se t'aparegui la mare de hueta Pero eh, va a ser divertida, tío. <laughs> Hombre, divertida, <laughs> divertida. Depende del concepto que tú manejes del término divertida. No, divertida es que un partido de 4-4 siempre es divertido. Hombre. Eh. Lo que pasa sí. es que patixes porque tú eres del Valencia, son del Valencia, pero, pero es divertido un partido 4-4, hombre. Uh -huh. sí. A mi se gran entrenador que és Paco Gémez. 12 i 45. Fem una pausa per a la publicitat i tornem per a rematar la tertúlia en el dia d'avui. Nebel vol ja una victòria en la 97.7 ràdio. Dissabte, des de les 3 de la vesprada, Gary Neville s'estrena en la banqueta de Mestalla en Lliga i no li val cap altre resultat que no siga una victòria. A les 4 de la vesprada, València-Getafe. Viu la Lliga en valencià amb la narració de Manolo Montal i Salva Folgado que te conten el futbol com ningú ho fa. Recorda, dissabte a les 4, València-Getafe. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Tasco i Fotopro. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¡Un camón! ¡Un carro de... Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 i 48. Eh, eh, parlant de la Copa, Dumen eh, dissabte a les 4 ja tenim Lliga, però venim d'un partit de Copa en el dia d'ahir. Jo tinc una, una pregunta que feia a Cristina, que <laughs> no me... Com ella està baix i, i pot contar-me aquestes coses, ara pregunta. te la faré. I així també que els coses estiguin d'apunt punt. Eh, avui Neville ha dit als jugadors que estava content fonamentalment, per, o, o, o de les do, dos de les coses per les que estava content era una, que sí valen aprofitar ir per a intentar posar en joc les idees que ells volen que siguin per la València, de fet ja, ja se va veure un 4-2-3-1 amb André Gómez en la mitja punta que crec que hi pot lluir moltíssim i dos, perquè també està, eh, és dit als futbolistes que també eh, estima que, no tots però sí un bon grup dels que es queden ahí, que no són habituals sí que aprofitaren i sí que compren i que eh, això és, és el que vol esteu d'acord en aquestes dues coses? sobretot en la primera a ahir ja algunes de les noves idees que el cos tècnic vol imposar en el València de les coses que volen canviar al respecte del que ha vingut el València fent en l'últim any i mig? Jo si parlo en sinceritat uh mhm. -huh. vaig veure eh, actius recuperables però a nivell col·lectiu... Ja és, eh? Sí, És, penso que és molt. Però a nivell col·lectiu, eh, a la millor és que no tingui aquesta capacitat eh, eh, o, o a lo millor també aquesta eh, eh, eh, opinió pot estar eh, condicionada per les circumstàncies en les que jo vaig veure el partit, que també eren molt específiques, però eh, jo tinc la percepció de que de que sobretot es va veure que n'hi havia actius recuperables. A nivell col·lectiu, moltes variacions en excés jo no vaig detectar. Yo creo que era un partido, entre comillas, muy de circunstancias. Había habido muchos cambios, había dado oportunidades a, nuevos jugadores, como decías, habían quedado hasta cinco jugadores titulares fuera, pero sí que es verdad lo que decía Manolo, ¿no? Que un poco la sensación, sobre todo cuando ya te pones con el 1-0, muy rápido con ese gol de Mira minuto 7, de que el equipo ya estaba eh, pues un poco más tranquilo, de que se cubo más toque, más jugadas, más intentos de pases interiores, eh, un poco más de triangulación, de, ver el equipo que por lo menos tocaba el balón, ¿no? Como que quería crear mm. con esa prisa que además le, metía el propio mm. público a Ryan para que jugara. O sea, se tiene ganas además de, ver a ese Valencia que toca, que tal yo creo que poco a poco y que fue una buena prueba para que el equipo tuviera tiempo para, para experimentarlo. Yo creo que sí que se se van viendo detalles y pequeñas cositas. Creo que es muy pronto y que el rival tampoco era Correcto. del nivel suficiente como para ver si realmente era este Valencia. <laughs> Creo que la prueba del sábado ante el Getafe es mucho más importante, que ahí sí que el Valencia se juega mucho más a nivel de a qué podemos aspirar a nivel técnico y táctico en estas primeras semanas de Gary Neville. Eh, porque eh, es el principio y son tres partidos, pero es que ya viene el cuarto y a la gente ya se nos empieza a olvidar que acaba de llegar. Ya la, la cosa aprieta. Queremos ya. Ya la cosa aprieta. <laughs> Correcte. Sí, sí. Paco. Molt poc, eh? Molt poc perquè, com deia Cristina, el, el rival, mm. bueno, encara que el Baracaldo jo crec que va, va fer un bon partit aquí i allà, eh? Sí. O en, en València i en Baracaldo. Mm. Però, clar, és molt complicat contra un equip de segona B, que més bueno, té molt, molt a guanyar però poc a perdre, no? Però bueno, alguna cosa sí que se va a veure, se va veure algun apunt, no? Jo crec que, com deia Cristina també, l'equip, el partit de Getafe és el que té que, de, que donar si, si realment fem passos endavant o fem <laughs> passos endarrere, que també sí. no seria tan estrany. De tota manera, Malone, no s'has preguntat quin equip volem per a nosaltres? Per a... Va, <laughs> vinga, no us he preguntat, vos pregunte ara. Paco, quin equip jo, vols per als butxes de Copa? Jo el Barça, sense dubte. El, el Barça, sense dubte. Sí, clar. Home, primer perquè si t'eliminen ja te, te, te, te lliures del, del torneig i te, mm. te centres en la Copa i en la, en l'Europa allí i després perquè si lo eliminem serem campions perquè normalment quan el València ha eliminat el Barça eh, ha sigut campió de Copa. Sempre? Sempre. Sí, realment sempre quan el València quan ha, tombat del Barça, acabat alçant la copa. Jo, jo de, fet, de fet, jo recorde l'última copa que el salva. El la del 2008. Correcte. 1-1 en Barcelona, 3-2 en Mestalla. Correcte. I me'n recorde els jugadors eh, saludant la vinguda de Suècia des de... Des, de Bacó. Correcte. I, ixe, i després, ixa copa, el valencianisme no la va celebrar com de humana. Error graus. Com error, ha el, error com ha demostrat gros, el temps. Correcte. I això. Eh, eh, eh, fet aquesta reflexió, jo, uh mhm. -huh. vull, jo, vull cal, jo vull que el tio. <laughs> te, puedo decir una cosa, Linares, te puedo decir una cosa, <laughs> Yo también. <laughs> ¿Para qué la Cristina, Paco, ¿tú una una preferencia? Vas a hacer que me moje, no, no tengo ninguna, pero por aquello de la vidilla, un Sevilla siempre tiene su Sí, Sevilla también. Siempre, tiene un color especial, siempre. Dame sí tengo un color especial, no, no, no hay ha Cristina, yo voy a preguntarte perquè... no, me, eh, das miedo, por el Valencia aquí. Perdona, ¿para qué digues? que no me deixareu veure el València aquí una vegada més. <laughs> sí, però sí, esta vez igual escolta, es diferente, Paco. Escolta, l'Espanyol també té moro, però de l'any passat. Sí, per això, l'any passat l'Espanyol. Jo el, l'Espanyol ja vaig estar l'any passat, o sigui que sí, sí, ja sí, sí. igual tornar <laughs> el Barça millor. Eh, tu que estàs baix, Cristina, com és la comunicació de Nebri i els futbolistes? No parla res, li traduïix algú a l'hora de xillar, xilla ja perquè ja xapurreja quatre paraules... Molt eh, poca. Sinceramente, todavía yo creo que muy poca. A mí me sorprendió eh, el día del Olympique de Lyon, por ejemplo, que fue muy poco expresivo, lo veías con las manos en los bolsillos, dices, pues el equipo no está yendo, pero eh, él no, él tampoco, <laughs> tampoco apretaba. Y el otro día tampoco es Phil Neville el que sale y les grita y les dice, sí que empieza a gesticular mucho más Gary Neville. por, ejemplo, por ejemplo, ayer les pedía con ella yo creo que con el 2-0, cuando el Eibar, que como decía Paco, sí que estuvo peleón. Perdona, el Baracaldo. <laughs> Yo voy a la llega tranquila. El Baracaldo, que estuvo peleón, mm. eh, yo creo que tenían miedo ayer a alguna lesión más. Yo creo que sí que les pidió, sobre todo al centro del campo, más calma. Sí que veías que empezaba a gesticular o algún gesto el, día del Olympique de León con agarrón, tal, pero está muy discreto todavía. No sé si es su forma de ser y la que vamos a ver como entrenador, pero es Phil Neville, es... es de momento es Phil el eh, que... Sí, el que sale, el que gesticula muchísimo más, el que les grita, el que les dice Garista todavía bastante discreto. Veremos si es su modus operandi o si conforme vaya mejorando el español, aunque las palabras clave las tiene. ¿eh? Yo ¿Ah, dicho que Ya, ya va soltando alguna, ¿no? Lo de aprieta, sube, pasa. Sí, sí, además la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con él, precisamente en la previa contra el PIC, ya las tenía, que yo dije, este hombre va a aprender muy rápido español porque en apenas unos días, seguro, eso seguro, pero todavía no se lo he oído. <laughs> <laughs> sí, sí, pero dices, va a aprender muy rápido, tiene muchas ganas realmente de poder mm. comunicarse con el equipo. A mí me da la impresión, pero eso del que Dios, Cristina, de lo de, de, lo de presa que de Prem, un tío que ve pero meses ni te tanta presa pero depende del idioma, mm. ni duas si la familia. No. Yo creo, eh, la impresión que yo tengo es que excepte que la temporada siga un desastre eh, cósmico, Gary Neville va ser l'entrenador del València molt de temps i és l'empresa que jo tinc Penable se va passar dos anys, dos anys i pico aquí a Barcelona uh mhm. -huh. i no va aprendre mai castellà, eh? O sigui, és una cosa molt forta. Ni, ni, ni Robson tampoc. Ni, ni Robson, ni... Que duia el Mourinho al costat. Ni, ni Beckham, ni quasi... Ni Bale, ni Bale, ni Bale tampoc. Ni Bale, ni quasi ningú dels anglesos o els britànics que han vingut aquí han après, han après castellà. No, for, for, forma una miqueta part d'aquesta cultura, d'aquesta complexa d'insularitat que tenen els britànics, sí. però que este però que parlàvem abans, com sap que què va negoci, crec que sap que moltes de les coses que han fet fracassar a britànics en el futbol europeu, ell les ha d'arraconar. David Moyes, per exemple, també, que ho acaben, van tirar de la Real i, i se n'ha anat sense aprendre sí. espanyol. No, la... Vivia en un hotel. Este ya vol oh. casa, vol durar si la familia... Vol dir... Bueno, el primer día ya lo dijo, que quien quisiera aprender, o sea, enseñarle español ah, a las 6 de la mañana no iba a estar. O sea, yo creo que demostró desde un primer momento que Algú, quiere comunicarse. Alguno le dice a Gary Neville que en España eh, de 6 es més hora d'arribar que <laughs> de... de hecho, se ha retrasado la hora del entrenamiento hasta por algo. Perdona, a 6 horas se parla molt bé anglès. Eh? <laughs> <laughs> Jo vull... Jo, eh... Ara a contar una alerta, però no me deixaria bé a mi. <laughs> en la boda d'una amiga. Digues. Eixint del pas el que dia, Cris. Eh, eh, jo vos vull fer una pregunta. Mm. Eh, vosaltres, al final, de, de, tot, de tot el rendiment o tot el que pot eh, traslladar un tècnic al seu equip, quin percentatge penseu que es trasllada mentre s'està jugant un partit des de la banda i quin percentatge es trasllada en la tasca que has fet durant els 6 dies de te la setmana a contestar, Te vaig a contestar, jo crec que durant el partit és important llegir i rectificar coses, val? Mm -hmm. però, però percentualment. Però, no? però jo sí que te vaig a, eh, eh, a dir el que me digui un, un argentí que és Joan València, no vaig a dir el nom. Eh, quan te un tècnic que gesticula los 90 minuts, te da la impressió que durant la setmana no hizo nada. Mm. En això jo crec que respon a tota mm. pregunta, no? És es que... Pues ja poderia pero algo que te cau malament, a tu? Eh, <laughs> se dice el pegado, pero no el pegador. No, durante la semana, eh, ya no solo eso, él lo dijo, que la manera de trabajar... Si, vos después te dic, eh, no te voy a dejar, no te voy a dejar en un ahí. que la manera de trabajar que tenía no, no, solo era sobre el terreno de juego, sino que se está trabajando mucho con vídeo, se está trabajando mucho con imagen. <laughs> Ojo, se mucho, sí, sí. Ojo a imágenes que eso tiene un perill. No sé si sabéis lo famosa anécdota això, una Emery començava a fer-ho en el València, les coses consiguen. Mm. I es donava a cada futbolista un pendrive en moviment <laughs> del contrari. I, i, i ja és la de Matier. Això és la de Matier. I, I, per si la gent no la sap, algú un dia diu jo crec que sí n'hi ha gent però sempre, sempre em preguntava que, què t'ha paregut el que tens que marcar i tal dia i una setmana bien, bien, i una setmana semana sí, sí, ja sé más o menos cómo se mueve tal i una setmana Carcedo que era el més llest i se n'anaven al tema li diu una, una, una, una, vas a veure i li donen un pendrive buit, sense imatges. <laughs> Agarren el vol, no se n'aven Oye, Jeremy, ¿qué tal? Sí, sí, lo he visto todo. <laughs> más o menos. Ya sé más o menos movimientos. Por, por, dónde amaga, por dónde sale. Pues, ojo en les imágenes en el iPad, que la idea es molt bona, però que això en els, en els eh, pendrives ja va eixir, ja va eixir malament. Senyors, tenéis que deixar-ho si ha estat una tertúlia deliciosa, como siempre. Señor Gisbert, yo no sé si vostè és molt a pop, pero bon Nadals. Bon Nadal, bones festes a tots. Igualment, Lini, igualment. Gràcies, gràcies, gràcies. Cristina, també, bon Nadal. Felices festes. Eh, nosaltres ho deixem així, el dissabte a les 3 comencem amb el futbol i un servidor rotonaza després de Nadal, perquè el diumenge sí tenim programa, però estaré així al davant el senyor Folgado, perquè un servidor li toca complir amb la pàtria i eh, estoy de vocal en una tabla electoral A ver, qual no podré estar así? Creía que no només a hacer la mili Yo me vas a llorar, a mi me donen la carta de inútil total que és lo que té, la carta blanca Señores, lo dit, si no se tornem a sentir encara que se de acomiadarem el dissabte després del futbol que tinguen bones festes eh, de qualsevol manera s'esperem dissabte lògicament eh, a les 3 de la vespada de a les 3 més quart en Levante Televisió el Murciélago amb Vicenç Pérez Señores, senyors, eh, com diguem sempre acaba Esports 97, comença la nit gràcies, adeu i fins dissabte suerte. Aquí comienza Fórmula 97